Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wa salatu wa salam rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd Iz mustalahul hadisa završili smo poglavlje slabih hadisa koji se vraćaju na sened i na raviju sve vrste slabih hadisa smo da prešli spomenuli. Sad idemo, radimo neke vrste hadisa, vrste hadisa, podjele hadisa u, u iz, različitih kontek, eh, iz različitih konteksta. Prva vrsta hadisa, to je hadis el hadithu kudsiju, hadis kudsi. Kudsi znači, e, eh, nastavno da riječi, kad eh, se, kad da su taktis, nešto kod nas rodi kao svijet, u stvari misli čist, tuhr. Eh, hadis je kuci, to znači hadis koji, koji se pripisuje uh, biću, uh, svetom biću, kako ovdje, da prevedu tako, jel, odnosno Allahu Đelešanuhu, <clears throat> da su njegove riječi. Znači, nije Kur'an, jesu riječi Allahu Đelešanuhu, ali nije Kur'an. Uh, terminološki rečeno, znači, to je ma nukile ilina ani nebi sallallahu sallam, ma isnadihi i jahu ila rabbihi azza wa jalla. Kaže, ono što je preneseno nama od vjerovijesnika, sallallahu sallam, u lancu prenoslaca, da je on rekao da je to, da, da je to, je to od Allaha Đelešanu, da je to rekao Allah Đelešanu. E, razlika između hadisa kuci, e, hadis kucija i Kur'ana je u sljedećem. Prvo, da Kur'an je i riješima i značenjem od Allaha Đelešanu. Znači, Kur'an je i tekstom znači, koji, koji je došao ajetima i u značenju od Allaha Đelešanu. Za razliku od Hadisa Kucija, koji je u značenju od Allaha Đelešanuhu, a riječi su od vjerovijesnika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. To je jedno mišljenje, prvo, ispravnije i bliže mišljenje. Drugo mišljenje je da je, da je Hadis Kuci eh, da je hadisi kuci, da je i, i značenjim riječima da lađa lašanu. To je slabije mišljenje, međutim stav poznat kod, kod hadisa također. Ima razumijete o čemu govorim? Znači, ispravnije bliže ovo. E, druga razlika između hadisa kucija i, i Kur'ana je e, da je Kur'an jutabed e, bite laveti. Allah, znači, Kur'an, znači sa učenjem Kur'ana obožava se Allah Đelšanu, samim čitanjem učenjem Kur'ana se obažava Allahčanu. Za razliku od hadisa Pucija, la ju ta'abbed bitelav, čitanjem a hadisa Pucija, znači e, time se ne obožava Allahčanu, odnosno nema se posebna nagrada, neko kaže, evo čitam hadis Pucija. Recimo onaj poznat hadis Pucija što imamo, u, u, imam nebevi, naveo u svoji 42 e, hadisa, ja i Badi, inni haram tu zulme, tako da neko uzme i čita taj hadis, kaže, učenje Kur'ana, znači, to nije ispravno, to nije potvrđeno. Treća razlika, al e, Kur'an je šteretu fitu buti tevatru. Da bi Kur'an bio, da bi se priznalo da je nešto od Kur'ana, mora biti u metevatri predaj preneseno. A hadis kuci nije uslov. Hadis kuci daje šteretu tevatru, da bi bilo vjerozostavno. Znači, može biti preneseno i da bude haber vahid. Znači, da bude preneseno u rivajetima od, od, jedne, od je svakog generacije od jedne osobe ili više ili manje. Da što tri, te tri osnovne razlike. Uh, hadis kuci br br e, brojčano rečeno, znači nema puno hadisa takvih. Na oni, ne, oni prelaze uh, nešto više od, od 200 hadisa. Jedan učenjaka to u stvari uh, uh, učenjak El Munavi, Abdul Rauf Munavi. On je u svojoj knjizi uh, to je najpoznatija knjiga koju ima o hadisu kuci, Irtiha Fatu bil hadise kucije, u toj knjizi je sakupio 272 hadisa kucija, znači to je najviše što ima hadisa uh, uh, znači to ne prilazi 300 hadisa hadis kuci sve što ima hadisa jel se ovdje misli s ponavljanja bez ponavljanja misli se ovdje bez ponavljanja uh, primjer takvog hadisa znači ovo malo prišlo su mene hadis koji bilježi muslim sunica hidu abu zara radijallahu anhu da je poslanik sam sada rekao uh, prenosi da je Allah, da je poslanik sallallahu rekao fi fima rewa lahi tabarak. Poslanik sallallahu rekao ono što prenosi od Allaha uzvišenog i veličanstvenog ja ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazanu bi taqwazati na hadis koji su mnogi ilhamda naučili i na pamet o robovi moji ja sam sebi zulom zabranio i učinio sam ga među vama zabranjenim pa, pa nemojte jedni drugima činiti zulom i tako dalje E, oblik, forma hadisa kucija e, poznato su dvije forme. Prva je da kaže Kale Rasulaj sallallahu sallam Fima jer vihi an rabbi. Kaže Allahu poslanik sallam u onome što prenosi od svoga gospodara. A drugi oblik je Kale e, Allahu ta'ala fima reva anhu rasulullah sallallahu kaže rekao je uzvišeni Allah u onome što prenosi od njega Allahov poslanik znači u te dvije stvari da što znači jedno te isto je samo znači raz način uh, navođenja to je što tiče hadisa kucija andalusan andalusan andalusan